hadis koga prenosi majka vjernika Aisha radijallahu ta'ala anha u kome kaže دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه أو إسبعه ثم قال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي مات بين حاقنتي وذاقنتي أو دوغ فرزي استوي فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فقال برأسه النعم أولا حديث وكما عائشة رضي الله تعالى عنها كاجة وشوى عبد الرحمن سين أبو بكرة kod poslanika sallallahu alaihi wasallam dok je bio naslonjen na moje grudi. Dok je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam bio na smrtnoj postelji. A Abdurrahman je imao u ustima misvak kojim je čistio svoja usta. Svjež misvak. Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam usmjerio svoj pogled prema tom misvaku i dugo gledao u njega. Pa sam uzela, kaže misvak od Abdurrahmana i omekšala ga sa svojim zubima i pripremila ga za poslanika sallallahu alaihi potom mu ga dala. Pa je očistio svoja usta sa tim svakom i kaže nisam nikada vidjela da je tako lijepo i tako potpuno prije toga očistio svoja usta svakom kao u tom momentu. Pa samo što je završio sa čišćenjem ustiju svojih, digao je svoje ruke, drugoj predaj ruku ili prst, ruku ili prst, potom je rekao fir rafiqil a'la tri puta. Potom je ispustio svoju dušu sallallahu alaihi wa alaihi sallam. Pa je govorila Aisha radijallahu ta'ala da je poslanik sallallahu sallam umro naslonjen na njene grudi. A u drugoj predaji stoji kaže pa sam vidjela kako gleda u misvak koga je držao Abdurrahman u svojim ustima, kaže pa sam shvatila da želi taj misvak. Znajući koliko voli misvak, pa sam ga upitala, hoću li ga uzeti tebi Allahu poslaniće, pa je rekao svojom glavom, pokazao da. Ovaj hadis prenosi, kao što smo kazali, majka vjernika Ajša, radijallahu ta'ala anha, o njenoj biografiji smo govorili, kada smo govorili u prethodnom poglavlju, poglavlju Tahareta, možemo samo još ovdje kazati da je Ajša, radijallahu ta'ala anha, bila veliki faqih od žena. I Allah najbolje zna najučenija žena svih vremena u islamu. U mnogo slučajeva, kada bi se ashabi razišli, oko sunneta poslanika sallallahu alaihi sallam dolazili bi kod da im ona naročito u pitanjima koja su bila vezana za intimu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Bilježi imam el svome da je došao jednoga dana Ebu Seleme kod Ajše pa je upitao, kaže majko vjernika, kada su supružnici obavezani na kupanje? Kada se moraju kupati? Pa je majka vjernika radijallahu ta'ala anha upitala Ebu Selemu znaš li ti kaže kakav je tvoj primjer kaže ne znam kaže tvoj primjer je kao primjer pileta koje je čulo pjetle kako kukuriću pa kukurićeš sa njima ko s pjetloj? ashabi poslanika sallallahu sallam ili da kažemo i tabini koji su bili tu odrasli kaže čula si čuo si kako kukuriću pa kukurićeš sa njima a ti o tome ne znaš ništa pa je onda kazala radijallahu ta'ala anha Ida džaozel hitanul hitane, kad ođebel guslu. Kada se spoje, znači, dva obrezana dijela, ili dva stidna mjesta, onda kaže treba da se kupa. No, međutim, nije sakrila od njega propis, ali mu je kazala da je on još uvijek mlad, znači, za tako nešto. Pa je ona poučavala, znači, mnogi ashabe i ashabike intimi i prenala tog poslanika, sallallahu alaihi Ovaj hadis, u njemu se spominje Abdurrahman, Abdurrahman ibn Abi Bekr, sin Ebu Bekra, on je rođeni brata Ajše radijallahu ta'ala od oca i od majke. I on je najstarije dijete Sidiq, Ebu Bekra. Najstarije njegovo dijete je Abdurrahman. Nadimak mu je e-, e-, Ebu Abdillah ili drugi kažu da mu je nadimak Ebu Muhammed. Učestvovao je u bitci na Bedru i na Uhudu, ali na drugoj strani, sa mušicima. Bio je na Bedru i na Uhudu, pa je nakon toga primio islam i bio je dobar musliman, znači u svom islamu učinio je hijđru, kaže se da učinio hijđru sa Muavijom prije, prije nego svoje, što je oslobođena Meka. Prije nego što je oslobođena Meka. Neki kažu prije nego što je osvojena Meka. To često radite u knjigama, prije nego što je osvojena Španija, prije nego što je osvojen Kipar i o tome. Nije ispravno kazati osvojen. Treba kazati oslobođen. Jer Islam ne osvaja. Osvajanja su poznate, osvajanja su nasilna a islam ne osvaja, nego islam oslobađa i izvodi ljude iz tmina na svjetlo. Pa je Meka oslobođena od širka i kufra i kipova koji su bili preplavili Meku. A nije nikako osvojena, nego je znači oslobođena. Oslobođena. Bilo mu ime prije toga Abdul Kaaba, Rob Kaabe. Tako se zvao, Rob Kaabe. Pa mu je Allahov poslanik sallallahu predio ime i nadio mu ime Abdurrahman, Rob milostivog. Bio je jedan od najhrabrijih kurešijskih mladića i jako dobar u bacanju koplja i strela. Učestvuje na bitci na, jamami sa Halidom ibn Walidom. Radi Allahu ta'ala anhuma. Prenosi od poslanika sallallahu sallam Abdurrahman je osam hadisa, tri su kod Buhari i kod muslima. Ima sina koji se zove Muhammed. pa sina koji zove Muhammed koji je rođen za vrijeme poslanika sallallahu alaihi sallam. Ali nije od njega ništa prenio, nego je rođen to vrijeme i vidio poslanika sa osam i računa se da je ashab. Pa porodica Ebu Bekra ima jednu odliku koju nema niko drugi od ashaba. A to je da je ovaj Muhammed ashab. Njegov babo Abdurrahman ashab. Njegov babo Ebu Bekr ashab. Njegov babo Kuhafe ashab. Četiri generacije sin, otac, djed i Ashab. I ovo nije, ne poznaje se u islamu da ima iko drugi nego porodica Ebu Bekra. Znači Muhammed, Abdurrahman, Ebu Bekr i Kuhaf. Svi su ashabi. Na čijem ovo primjeru liči? Ko će mi kazati? Tako je, od Ibrahima a.s. Ibrahim a.s. imao sina Ismaila. Ismail imao Jakuba. Jakub imao Jusufa. Jusuf, Jakub, Ismail, Ibrahim. Pa otac, sin, otac, djed i pradjed, svi su bili, svi su bili poslanici. Naravno je ona prva, ona prva deređa veća od ove. A međutim, četvorice, četiri znači generacije, svi su ashabi poslanika sallallahu alaihi wa alaihi sallam. Umro je, radijallahu anhu, u Habeši, Habeša. To je jedno brdo koje je udaljeno šest milja od Mekke. Nije Habeša, ona što su oni, ovo je Habeša sa slomljenim elifom na kraju. To je jedno brdo koje je u neposrednoj blizini Mekke, šest milja od Mekke udaljeno. Kada je umro, 53. ili 54. ili 55. odno razilaženju istoričara, Ajša radijallahu ta'ala je oslobodila jednog od njegovih robova, ne bi mu, ne Allah Đelešanu znači to upisao u njegova dobra djela i olakšao mu polaganje računa. Ovdje u hadisu kaže Ajša radijallahu ta'ala ušao je Abdurrahman, a sa njim jer u njegovim ustima svjež misvak kojim je čistio svoja usta. U ovome hadisu je dokaz da je dozvoljeno koristiti misvak dok se hoda. Je tako? On je ušao i čistio svoje usta. Što znači da je koristio misak da je hodao. A ne bi to Allahov poslanik sa osrem, znači, prešutao, niti drugi ashabi koji su bili tu, poput Ajše, već bi znači opomenuli ga. Pa je dozvoljeno znači da se svak koristi dok čovjek hoda. I da to nije znači kao jelo i kao piće. Isto tako ovome hadisu je dokaz da je dozvoljeno koristiti misvak u prisustvu vladara ili kadije i u prisustvu učenog. Da neko sjedi učeni i da neko pored njega čisti u mi svakom nema nikakve smetje. Jedino što su islamski učenjaci smatrali pogrdnim, da se čiste usta na naučnim dersovima, na predavanjima i slično tome. Naravno iz ovoga izuzeta džuma namaz ili hutba kada se drži. Kažu zbog toga što će čovjeka promašiti veliko dobro i mnoga korist, a da bi time zaradio manje u koriste to koristi svak. Pa je čovjek znači nije pohvalno da koristi znači misvak na predavanjima, a zabranjeno je da to čini na džumi ili na, dok se hutba drži, to mislim. Stoga nije sunet ono što vidimo neke muslimane koji koriste misvak, non stopu mi u ustima. I dan i noć, sretneš ga na ulici, vidiš ga, uvijek mu, samo za vrijeme namaza izvedi misvak, posle namaza ga stavi u usta. I non stop čistio. Cijelo vrijeme na predavanju sjedi čisti usta. Misvakom, to nije, to nije sunet poslanika sa osanem, već treba, znači, misvak koristi samo kada ima potreba za to, ili onim mjestima, znači, ili onim vremenima kada je sunnet. Pa da se čovjek samo zabavi s tim, to nije bila praksa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Allahov poslanik alaihi wasallam bi koristio misvak od palme. Klipu od palme ponekad bi koristio, a ponekad bi koristio drvo koje se zove erak. I to je uglavnom moje misvak što mi danas koristimo, to je od drveta koje se zove el erak. A nekad je Allahov poslanik uzeo drvo ili štapić od palme pa njime čistio usta. I kod Buharije u drugoj verziji ovoga hadisa pod brojem jedan se prenosi da je Ajša rekla ušao je Abdurrahman, a u njegovim ustima misvak ili štapić od palme koji je čistio svoje usta. U predaji kod imama Hakima u njegovom sedreku, četvrtom tomu, stoji da je, da je to bio erak, da je bio misvak obični ovaj. Pa je došlo do razilaženja u predajama. No, međutim, svakom slučaju ono što je Buharija prenio sigurno vjerodostojniji odostojnije i prihvatljivije. Febeddehu Rasulullahi sallallahu alaihi basarehu. Pa je Allahov poslanik dugo gledao, znači, u taj, misvak. U njemu je dokaz koliko je poslanik sallallahu alaihi volio misvak. Jer u takvim momentima da čovjek usmjeri svoj pogled u nešto u najtežim momentima, to je sigurno dokaz da voli tu stvar. Pa je dokaz znači koliko je Allahov poslanik sallallahu volio misvak i dokaz isto tako koliko je Ajša znala hali stanje poslanika sallallahu pa dok je to vidjela, odmah ga je upitala, hoće li da znači uzme misak od Abdurrahmana, pa da sa njim znači čisti svoja usta. U ome hadisu je također dokaz da, je, da se i šaret ili pokazivanje koristi u šerijatu. Da je to validno u šerijatu. Jer je Allahov poslanik pokazao glavom da hoće. Fe šare bi rasihi en Pokazao je svojom glavom da hoće. Ili kazao je svojom. Arapi kažu Kazao je svojom rukom. Mi kažemo pokazao je rukom, oni kažu kazao je, rekao je rukom. Kažu da se rukom može kazati nešto. Hoće, time ukazati da, znači ponekad i šaret ili pokazivanje može biti i dolazi na mjesto riječi. I to je poznato znači u šarijatu, da i šaret biva poput, riječi. I šaret se kod učenjaka islamske jurisprudencije dijeli na dva dijela. Jasan i šaret i razumljiv i djelomično jasan i razumljiv. Znači nije potpuno jasan. Onaj što je potpuno jasan koristi se u, kako u ibadetima, tako u muamelatima. Ibadeti obredoslovlja i muamelati, međusobna znači međusobni odnosi među ljudima, poput kupoprodaje, izamnivanje poslovnih prostora i tako dalje. Pa je poslanik sallallahu sallam jednog dana klanjao ashabima, pa se je digao na treći rekiat. Nije sjedio na prvom tešehudu. Pa su počeli da tekbiraju, da ga upozoravaju. Pa je Allahov poslanik sallallahu pokazao svojom rukom ustanite. Je to jasno pokazivanje ustanite? Jeste. Jasno rukom pokazao znači da ustanu, pa se ustanu. To je, to su ibadeti. A muamelati, da čovjek, na primjer, dođe, čovjek koji kaže, hoćeš mi prodati ovu stvar za toliko i toliko, on klimne glavom. I daš mu pare, on uzme pare, bez jedne riječi može se sklopiti prodajni ugovor. Pa je to znači i šaret u muamelatima, ali mora i šaret biti jasan. Ovi djelomično razumljivi i šareti su problematični, jer kod njih dolazi do nesporazuma. Kod njih dolazi do nesporazuma. Fe pa jebtuhu, pa sam ga dotjerala, očistila u tom smislu poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Kažu neki učenjaci, možda ga je oprala, jedna mogućnost, a druga mogućnost da ga je omekšala poslaniku s.a.v. I ova druga mogućnost je ispravnija. Jer je kazano tamo u hadisu za Pa sam ga al u arapskom jeziku je da čovjek nešto sa svojim zubima omekša. Kaže pa sam omekšala svojim zubima poslaniku sallallahu alejhi alihi Dobro, kada kažemo da ga je omekšala poslaniku sallallahu alaihi ona je koristila uzela je misak od Abdurrahmana da ga da poslaniku sallallahu alaihi sallam. I ome hadisu je dokaze je dozvoljeno koristiti tuđi misak, je tako? Aisha radijallahu ta'ala kaže da ga je omekšala poslaniku sallallahu alaihi Šta zaključujemo iz ovoga hadisa? Da ga je otkinula, može biti. Ali učenjaci kažu da je uzela drugi kraj. Da nije uzela onaj kraj koji je koristio Abdurrahman. Jer dok je on koristio misak je bio s te strane mekahan i bio spreman za korištenje. Zbog čega, kaže, ja sam ga omekšala svojim zubima njemu. Kažu, uzela, uzela kaže, okrenula je, znači misak je uzela onu stranu koja je bila nekorištena. mi je ima dvije strane. Pa je uzela, kaže, nekorištenu stranu, pa je sa njom poslanik sallallahu sallam čistio svoje usta. I kažu da to tako treba raditi, naročito, jeli, budući da se mogu prenositi različite bolesti na takav način, onda je lijepo znači da se koristi ona druga strana svaka, ne ona koja je već korištena. Ako bi se oprala ona korištena strana i očistila, isto tako ne bi dala smetalo. Međutim, ovo je dugo bolje. Isto tako, u njemu je u je dokaz da je lijepo čovjeku da pripremi svoj misvak prije korištenja. Da pripremi svoj misvak prije korištenja i da ga omekša. I u tome je hikmet, jer čovjek sa tvrdim misvakom može da šteti, znači da ošteti jeli, nešto u ustima ili desni svoje ili zube i tako dalje, ako je tvrdi misvak. U njemu je dokaz da je dozvoljeno vladaru ili kadi ili učenom da koristi misvak pred onima koji su mu počinjeni ili pred onim koji poučavaju koji se poučavaju ili pred onima koji sudi i slično tome. U ome hadisu isto tako dokaz da je sunnet koristiti misvak za umirući. Znači umirući da može koristiti misvak i da je to sunnet. Jer je tako činio poslanik sa osanem. Pa čovjek na samrtnoj posteli nema smetnje, znači da koristi misvak, to je sunnet i to je lijepo da tako, da tako postupi. Ima jedna predaja koju bilježi Imam u svome dijelu El Duafa, El Kebir, u drugom tomu, Kaže se da je poslanik sallallahu sallame na smrtnoj posti rekao Ajši, kaže o Ajša, donesi mi jedan svježi misvak i očisti sa njim svoja usta, pa da ja nakon toga očistim svoja usta, pa da se pomiješa moja pljuvačka sa tvojom pljuvačkom i kaže da mi se tako olakšaju moje smrtne muke. A međutim, ova predaja je batil, ništavna. Nije znači nikako, nije ispravna. Potom je digao, kaže da je Ajša radijallahu ta'ala svoju ruku ili svoj prst. Svoju ruku ili svoj prst. Kaže Imam El Kurtobi u svome tefsiru da su prsti poslanika s.a.v. da mu je prst ovaj kaže prst bio duži od srednjaka. Da je bio duži. Pa onda tako sve išlo naniže do malog prsta. No, međutim, ne znam da ima ovaj hadis negdje da je spojenim lancem prenosilaca, u ovome znači, kontekstu, već bilježi imam El u svome dijelu Delail, Delailu Nubuwe, dokazi poslanstva u šestom tomu i bilježi imam Ahmed i Tabarani, 25. tomu svog al Kebira, da, su, da je taj prst, znači koji dođe na mjesto, kaže prsta, u noge je bio duži od onoga prsta koji je do njega. No međutim i ova predaja nije vjerodostojna i ova predaja je isto tako, isto tako Digao je svoju ruku ili prst. Ova sumnja je ili od ili od Ravije koji prenosi od Ajše. Znači jedno od njih dvoje ovdje posumnjalo šta je to poslanik sallallahu alejhi digao prije da će biti da je to posumnjao Radija koji prenosi od Ajše radijallahu ta'ala. I potom je rekao: "Fir a'la, u rafiq a'la." i to ponovio tri puta ukazujući ovdje na riječi Allaha dželle šanu: "Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا A oni koji budu pokorni Allahu Đelšanu i poslaniku sallam, to su oni kojima je Allah Đelšanu svoje blagodati ukazao od poslanika iskreni i šehida i dobri i divni su oni društvo. Pa je, znači, tražio poslanik sallam taj Refikul Ala, to su najveći stepeni, najveće deređe. I dokaz je tome hadis koga bilježi u svome sahihu, u kome Aisha radijallahu ta'ala kaže Onesvijestio se je poslanik sallallahu alaihi sallam u smrtnim mukama dok se nalazi u mojoj sobi. Pa sam ga brisala po njegovoj glavi ili potirala po njegovoj glavi i dovila mu da ga Allah Želešanu izliječi. Pa kad se osvijestio ponovo, rekao je poslanik sallallahu alaihi wasallam La bel es'arullahe ar rafiqa al-a'la ma Džibrile, Mikaile, o Israfil. Kaže, molim Allaha Đelešanu da mi podari arafikul Ala sa Džibrilom i Israfilom i Mikailom. Pa je ovo znači dokaz da je poslanik sallallahu sallam ovdje u stvari tražio najveće stepene, najveće stepene dženneta. Summa kaba potom je poslanik sallallahu alaihi sallam ispustio svoju plamenitu dušu, alaihi salatu selam. Iz ovoga hadisa se isto može uzeti zaključak ili dokaz da je dozvoljeno bližnjima od žene da ulaze, znači kod njenog supruga, dok se nalazi u znači, smrtoj postelji ili dok je bolestan i općenito, slično tome. Isto je tako dokaz u ovome hadisu da je dozvoljeno da čovjek koji je znači na smrtnoj postelji da se stavi u sjedeći položaj i da se nasloni nekome na njegove grudi, bilo ženi ili kćerci ili sestri i tako dalje a nije obavezno čovjeka okretati na, okretati na desnu njegovu stranu. Tako kažu neki islamski učenjaci. I mi znamo da postoji oko okretanja umirućeg na desnu stranu i prema kibli da postoje razilaženje među islamskim učenjacima. Čina pravnika to smatra legitimnim, Sa'id ibn al-Musejib je to mrzio. Mrzio to okretanje. U svakom slučaju o ovome ćemo pitanju govoriti kada dođemo poglavlje dženaze, inša Allah, o okretanju umirućeg prema kibli. U hadisu je isto tako dokaz o prenošenju događaja koji su se zbivali poslaniku sallallahu sallam i njegovom umetu da bi se mogli znači slijediti njegov sunnet ali i to sallam. Neki učenjaci kažu učenjaci šafijske pravne škole smatraju da je misfak bio propisan poslaniku sallallahu sallam da je misfak njemu bio vađi dok je drugim ljudima bio sunnet. Umro je poslanik sallallahu alaihi 11. godine poslije oprosnog hađa 81 ili 82 dana ovisno razilaženje među islamskim, među islamskim učenjacima. Kada se je nalazio na smrtnoj postelji, njegovi bolovi su u stvari počeli, bolovi u glavi su počeli dok se je nalazio u Ajšinovi kući. Drugi kažu kod Mejmune, treći kažu kod Zejnebe, četvrti kažu kod Rehane, Znači nije tačno pouzdano gdje su počeli njegovi bolovi. Ali se zna da je tražio nakon toga od svojih žena da mu dozvole da se liječi u kući Ajše radijallahu ta'ala anha. I znači tada je poslanik sallallahu imao u tom vremenu 63, 63 godine. Umro je, ali i salatu wasalam, ujutro, ponedjeljkom, kako kažu islamski učenjaci, Imam Buharija spominje da se to desilo na kraju toga dana, Hakim kaže da je to bilo nakon zalaska sunca. U svakom slučaju bilo ovo ili ono, na ome se pitanje ne grade nikakvi šerijetski propisi jer ne postoji vrijeme kada je sunnet umirati, jel tako? Čovjek ne umire svojom voljom, nego umire kad mu Allah Žešanu to odredi. Pa nema vrijeme da kažemo sunnet je umrijeti u tom i tom vremenu. Ali možemo kazati da je lijepo umrijeti u tom i tom mjestu, kao Medina, je tako? Jer je to poslanik preporučio ko može da umre u Medini. A čovjek može da izrezabere izbor smrti u Medini. Ne uvijek, ali može tragati i ići tim putem, znači da umre u Medini. Ovo je bio hadis koga prenosi Ajša radijallahu ta'ala anha, prezadnji hadis u poglavi Misvaka, nakon, nje dolazi, nakon toga dolazi hadis Ebu Musa Lešarija, kome ćemo inša Allah govoriti u našem narednom predavanju i to je zadnji hadis koji se tiče poglavlja svaka. I nakon toga ćemo početi sa poglavljem, inša Allah sa poglavljem mesfu alel hufejni. El mesfu alel hufejni, potiranje po mesfama. Potiranje po mesfama. Wallahu ta'ala anem, sallallahu ala nabina Muhammed, wa alihi wa sahabi